book twoูเจ็ดสิบสามเซดุมเดสตอิตรีเซดุมเดสตอิตรีได้รับ อนุญาตได้ Нещо смее. Нещо смее. คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ Смееш ли веќе да возиш автомобил? Смееш ли веќе да возиш автомобил? คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือ Смееш ли веќе да пиеш алкохол? Смееш ли веќе да пиеш алкохол? คุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือ Смееш ли веќе сама да патуваш во странство? Смееш ли веќе сам да патуваш во странство? อนุญาต ได้ Смее. Смее. เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะ Smejeme li ovde da pušime? Smejeme li ovde da pušime? ตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะ Smeje li ovde da se puši? Smeje li ovde da se puši? จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ Može li da se plati so kreditna kartička? Može li da se plati so kreditna kartička? จ่ายเช็คได้ไหมคะ Može li da se plati so ček? Može li da se plati so ček? จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ Može li da se plati samo vo gotovo? Može li da se plati samo vo gotovo? ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะสเมียมลิซามดาเทเลโฟนีรัมสเมียมลิซามดาเทเลโฟนีรัมขอถามอะไรได้ไหมคะสเมียมลิซามดาปราชัมเนสโตสเมียมลิซามดาปราชัมเนสโตขอพูดอะไรได้ไหมคะ Смеам ли само да кажам нешто? Smejam li samo da kažem nešto? เขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ Toj ne smeje da spije vo parkot. Toj ne smeje da spije vo parkot. เขานอนในรถไม่ได้ Toj ne smeje da spije vo automobilot. Toj ne smeje da spije vo automobilot. เขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้ Той не смее да спие на железничката станица. Той не смее да спие на железничката станица. เราขอนั่งได้ไหมคะ Смееме ли да седнеме? Смееме ли да седнеме? เราขอรายการอาหารได้ไหมคะ Smejeme li da go dobijeme menito? Smejeme li da go dobijeme menito? เราขอแยกจ่ายได้ไหมคะ Smejeme li da platime odvojeno? Smejeme li da platime odvojeno?